abraço a. já. Ongi etorriak bidazoa atxak saio berri ontara, ongi etorriak gure uinetara gaurkoan e, deserter talde poloniarrari eskeniko diogu gure saioa, baina ez zuzenki taldeari baizik eta e, duela urte batzuk, eh, urte gutxi, ba diska bat kakaleratu zen non talde pila batek e, deserter taldearen eh, reprisak, bertsioak eh, egiten zituzten. E, diska, ba, kompakt diskan e, kaleratu zen e, 2000 eta amasei garren urtean, e, diska hemen eskutan dakat, bai 2000, 2000 eta edo 2000 eta zei. Bueno, ez, ez dakit, e, berdin du, uste dut, betaurrekoak beharko ditu dala laster, eh? denbora nabil hori esaten, baino geroz eta urbilago ikusten ditut e, betaurreko horiek, ikusten ditudan eh, hori, e, e, bueno, ez dut itz gehiagorik esango. Ea, ba, oraingoan e, diska hau irekitzen duen taldea farben lere taldea dugu ba, ku pupritz lozi izeniko ba, abestie ezagunaren bertsioa eginez. Pentsatzen dut askok ezagutu duzuela ba, besti klasiko hau, baino orengo ontan ba, farben lerek taldeak eginak. E, hemen talde pila badaude, e, diska bikoitza da, non e, beno, bat e, alde batean ba, punk, jarko, rock e, eta bar taldeak dauden, eta beste de, beste diskan eh, ba, eh, talde experimentalak ero dauden. Horengoan eh, lehen diskatik entzungo ditugu abestiak eta tira aurrera deserter taldeari giniko omenaldi diska honekin. Bueno, oraingoan e, ba, eh, Poloniako e, jarkor talde klasiko batek apatia izenekoak ba, e, beste doinu deserterren doinu klasiko bat e, egiten du fabrika izenekoa. Eta beno, ba, fabrika abesti hau izan zen e, ba, deserter talde, taldeko ba, lehen edo bigarren abestia ezagutu nuena, zeren e, gari batean e, bazen den eh, egin irratia izeneko irrati bat, non eh, ba, Fermin Muguruzak eh, saioa egiten zuen, e, saio bat egiten zuen, igo volumena izenekoa, usteut, egunero zela saio hori, azlenetik eh, ostiralera, gero aldatzen joan zen, jendez aldatzen joan zen, eta gero baita ere egon zen, ba, ezakit norbaite jarkorra egiten zuen asteazkenetan, beste batekola, mm, baina saio interesgarria, benetan, eta alako ba, bitxikeri asko jartzen zituzten, eta hoien artean... Eh, ba, e, ekarri zuten e, deserter taldearen ba, kolaboratzia bi diska, haien e, irugarren diskako hainbat abesti jarri zituzten, eta beno garai hoietan e, niretzako normala zen e, kasetarekin prest egotea eta gustatzen zaizkian abestiei klak, grabatzeari ematea, eta beno hainbat e, irratitik grabaturiko ba, hainbat kaset e, nituen eta bueno ba eh, deserter taldea hoien eh, artean zegoen eta gero hainbat vuelta eta vuelta eman izkion e, abesti hoiei ba azkenik diska hori lortu nuen arte baina diska hori lortu nuenean e, ba konturatu nintzen e, deserter taldeak ibilbide luzea zuela eta baita ere hainbat diska eta aventura bitxi ere Beno, ba, entzun dugun apatiak egindako fabrika, haien e, eh, irugarren diskatik, kolaboratzia bi, deserteren kolaboratzia bi diskatik, eta jarraituko dugu deserterri egindako ba, omenaldi diska honekin. zysku dla zysku Cały ten porządek jest dla zysku A ty jesteś potrzebny tylko do pracy, aby im pomagać Utrzymać się przy władzy Cały ten porządek do tego się sprowadza, że władza daje dla zysku Ludzie giną i toczą się wojny Dla zysku, wszystko dla zysku Politycy rządzą i armię krzyżą Strzelaniny i zamachy Dla zysku, rasizm i faszyzm Ba hemen jarritzen dugu goxo goxo, ba deserter taldeari eginiko ba omenaldi diska hau entzuten, e, oraingoan e, eh, Perceptif Mercatu, Perceptif eh, taldea de la e, abestiaren haien ba bertsioa egiten. Beno, ba, deserter taldea, mila behertzen eta laro gehi bat eh, garren urtean sortzen da SS hogei izenpean. Baina eh, ba, eh, Poloniako Barsobia hiriburuan Baina izen horrek polemika sortzen du zeren e, batasunak sortutako misil baten izena zen eta berez izenez aldatzea erabakitzen dute e, SS hogeitik deserter e, edo desertore e, izenera. Uste dut bigarren izenak e, akaso polemika ahondiagoak e, sortuko e, zituela. E, zera, haien lehen kontzertua, ba, mila batzen bat beran, izango zen, e, ba, Mokotou, izenek, Mokotof izeneko ba, festival e, batean, Eta e, gerora, miotzen an eta bian, e, ba, Pol Polonian zeharreko bira bat e, egin zuten, e, pentsatzen dut alako mm, bira erdi sekretu bat, ba, tez eta enxena eta deuter taldeekin, eta ba, bazen festival oso garrantzitsu bat e, Polonian e, jarotzin izenekoa, eta bertan jo zuten mila bat eta larogei eta iru garren urtean edo laro eta bian belo, hainbatetan e, jo egin zuten batzuk grabatu ere, bada horre eh, zuzeneko diska herri pirata bat, eh, non... Eh, bikoitz bat non, bai, kontzertu hoietako bat, diarotzen festivaleko kontzertu bat jasotzen den festival, gaztentzako festivala handia izanik, e, ba, hainbat punketa punk eta jarkortalek e, eh, jotzeko aukera izan zuten e, festival hortan, naiz eta gero Poloniatik ezin irten ziren e, orokorrean edo kanpoko talderik ezin zen Polonian sartu e, normalean. Baino, hauek e, epe bat grabatu zuten dezerterrek emi batzenun eta laro gehieta iru. Eh, garren urtean, e, ba, asierantzun dugun abestiarekin, e, krupriz lotzi edo espitai militantzia e, abestie, abestiekin, eta e, bitxi da, baino estatuko zigilua zen tonprez e, zigiluak kaleratu egin zuen e, eh, borrogeita mar milak, bai, berrogeita mar milak kopia inguru saldu zituzten eh, nahiko e, bitxikeria izan zen, zer normalean alako taldeak e, debekaturik zeuden e, garai hoietan. Eta, beno, lehena ipaturiko jarotzin hortan, e, uste dut grabatu zutela e, laukoa izan zen, eta horrera, ba, hogei mila pertsona inguru joan ziren, e, taldea ikustera. Gerora, e, lortu zuten eh, haien e, materiala ba, poloniatik ateratzea edo Europako beste herrietara, eta e, Kanadako doa taldeko joi sitket abeslariak ba, mm, hainbat haien abesti bildu egin zituen, Eta E, ba, bera, zuzeneko abestiak, eta beno, estudioko beste abesti batzuk, eta mi batzun eta zazpigarren urtean, Underground, Out of Poland, e, zigilua kaleratzen da, ba, maximum rock and roll estatu fanzinearen bitartez. E, haientzako diska hau, ba, zaharkitu xamarra, zegoen zeren haiek ja, ba, e, haien musika, ba, e, punk hardcore normaletik edo, ba, pixkat gehiago landutako estilo batera aldatzen ari zen. Eta une berean, laro gita zazpigarren urte berean, haien e, e, kolaboratzia, ez izenaz e, ezagutzen zen diska e, kaleratu zuten. E, gerora, miatzen talaro gita bederatzean, kolaboratzia bi lehen aipatu dudan diska e, ere e, kaleratu zuten. Ea, jarri dezagun diska honekin... fight uśmiechnięci Znudzonym tonem Uśmiewają twoje racje Stukają się w czoło Mówią, nie przeszkadzaj Lecz czy możesz milczeć, gdy widzisz Co się na tym świecie wyrabia? Zawsze gdy szerzej Otwieram oczy Gdy wyraźnie Że ziemia jest biedna Zawsze gdy szerzej Otwieram oczy Widzę wyraźnie Że ziemia jest jedna Kajdankami skuci, szadzeni do osób hemen jarritzen dugu e, deserter taleri eginiko, ba, bilduma, omenaldi hontan glojati jati talea dugu, e, rano izeneko abesti, abestiarekin glojati ere ba, alako eh, ba, e, Poloniako larogei, garren, larogei markadako, amarkadako ba, jarkor eh, talde mitikoa dugu. E, deserter taldea etzen e, Poloniako lehen punk taldea izan, e, baino ziurrenik bai Poloniatik e, kanpo e, gehienok ezagutu genuen lehen taldea. Eta, bueno, asko kagian ezagutzen duten talde bakarra gerora beste batzuk eh, egon ziren ere. Beno, ba, diska hau pasazer zigiluak kaleratzen du, pasazer e, eh, berez fantzine bat da, e, baita zigilu bat e, ere, non, e, beno, dis, katalogo oso haundia, haundia duten. Beno, lehen esan duen bezala kolaboratzea bi, Bizkaren eh, ondoren eh, hor azten da taldearen eh, aldaketarik haundienera. hainbat estilo nahaztera pasatzen dira, bizkat e, punk eta hardcore e, e, estiloekin jarraitzen dute, baina tendentzia berriak ere haien musikan e, ezartzen dituzte, haien e, pixkat metal ikutxu, crossoverra, denetik pixka bat, e, baina azkenean haien berezko estilo propioa sortzeko. Handika aurrera baita ere ba, Polonia hartan talde askorentzat, e, Mm, ba, eskola ikasgai izan ziren hainbat diska sortzen dira ba, esate berako zitzki, pretzizko zitzkim, edo largoita marrekoa, blasfemia largoita ma bigarren urtean hile protzen dusi izeneko diska ba, e, ba, jende askori markatu marka utzi ziona aipatu bezala, hile protzent duzi, izeneko diskak, ere, ba, abesti honek e, diska horri titulua ematen zion, eta oraingoan I for an izeneko taldeak e, abesti horren bertsioa egiten zuen. Nik, e, ba, zoriona izan nuen, e, I for an taldea e, ezagutzeaz, zeren alemaniatik bira bat egiten genbiltzala, e, apurtu taldearekin, ba, talde honekin e, asteburu bat e, egin genuen, e, bai Berlinen, e, bai Gottingenen, eta egia zen oso jende jatorra, eta haiekin oso, oso ondo egon ginen, ba, maitatzen den jendea da, ba, I for an taldekoak. E, taldea utzi egin zuten e, olako ba, zuzeneko DVD bat e, kaleratu zuten, gerora beste talde bat egin eta gerora ba, itzuli egin ziren I for an I izeneko ba, hardcore talde bikain hau eta guk e, jarraituko dugu zerrenda honekin. Zerrenda honekin. Widziałeś, jak ratował życie i był pełen poświęcenia Pamiętasz, jak gwałcił, urałował, łyżce upalił i zabijał Czy wierzysz w ludzki rozum, gdy widzisz pełne nienawiści oczy? No czy wierzysz we własne słowa, kiedy są wymuszone? Słyszałem, człowiek to brzmi dumnie Ale łatwo o tym zapomnieć Podobno wiara Potrzeba powoduje. jest drobnie A wtedy na ulicach wyrzucali w siebie kamieniami Do kogo się przyłączyłem? Słyszałem człowiek to brzmi dumnie Ale łatwo o tym zapomnieć Podobno wiara czyni cuda Lecz ślepa powoduje zdrowie A dla mnie nie ma takich ideałów Dla których chciałabym stracić twarz Nie ma takiej świętej sprawy Na której ślepa powoduje Bueno, ba, orengoan e, eh, aize hoiekin de Lindous taldea genuen e, eh, txibiertziz abestia egiten e, ba, esaten ari garen deserter taldearen e, bertsio diska ontatik. Niema sakrosenia jest deserter izeneko diska ontatik. Ea, hasieratik eh, Robert Matera dugu gitarran eta Kristof Grabowski eh, baterian. E, batean ere, bueno, nahiko denboraz e, egon zen Darius Stepanowski basuan, Eta, beno, haien e, eh, lendabiziko abeslaria, Darius Skandal Jain e, eh, iz, izenekoa, ba, e, mila bat eta larogei bost garren urter arte, egon zen nahiko mitiko abeslaria, zeren da, e, ba, singelan, osea, lendabiziko epe hortan azaltzen dena, baita ere, ba, underground out of Poland diska hortako, ba, kantu, gehienetan, baino e, largita taldea utzi egin zuen eta handik urte batzuetara ba zendu egin zen. E, Saletik lehen aipaturiko Darius e, Stepanowski basuan e, ba, urte anitzez e, egon zen, e, e, baino baita ere Pavel Piotrovski eta Tony Bonkinski basuan egon ziren denbora batez. O, e, Horengoan, lena ipatu bezala, Robert, edo Robal, matera, e, gitarra eta hotxan, eh, beti egon dena, asieratik, e, eh, Christof Grabowski baterian, bai beti danik dagoena ere, eta horengo basularia, Jasik e, Tcharnowski e, dugu, ea, aurrera. się milczeć? Boicie się ma... Ba, hemen e, jarretzen dugu, rengoan e, Klantzbo izeneko taldearekin, e, txorze izeneko abestiarekin, niema Zagrozenia Jez Deserter izeneko bilduma hontan eh, Poloniako pasazer zigiluak kaleratua 2006 eh, urtean uste dut ai, bueno, ez, du, dugu ba, gaia berriz aterako nire ikusmen falta hortaz, beraz eh, musikari gure belarriei ba, plazerra emango diegu. Eta, bueno, ba, bada komeri bat ere, bada e, bazegoen donostian musika autonoma izeneko ba, diska denda bat, non e, ba, egun batean hor nintzala, ba, bertako jabeak deserter taldearen e, diska pila bat e, zituen orako ba, batean e, ba, lortu zituenak, eta guztiak eskaini zizkidan e, alako prezio on e, batengatik eta hor zituen guztiak guztiak eraman nituen egun, egun hortan eta bitxi da zeren berarentzako ba, saltzeko zaiak edo edo alako zerbait ziren diska batzuk niretzat altxor bat e, ziren eta mm, horregatik e, ditut e, taldearen diska gehienak ez guztiak zeren pila bat e, dituzte eta bueno ba orainaldian e, e, diska kateratzen dijoazen einean, ba, nik lortzen saiatzen naiz, zeren, bai, bai, gaur egun e, deserter taldea ba, jotzen, jarraitzen du, baita ere diskak... E, kaleratzen. Ba, e, orainaldian e, ba, Poloniako zaleentzat ba, miresmena eta errespetu handia sortzen duen e, taldea da. Zeren beti ba, bide ez komertzialetik e, joan dira, baino haien bidea ondo egin dute ere. Haiek izan ziren e, Japonian, e, adibidez, ja, Japonian e, jo zuen lehendabiziko poloniar talde, amialtzen talar, gaita maika garren urtean, han bira bat egin bait zuten, eta baita ere, ba, zuz, orko zuzeneko batekin, ba, baita epe bat kaleratu egin zuten. Tira, aurrera bilduma honekin. Bye. bai, oraingoan e, haien lehendabiziko epeko ba, abesti klasiko hoietakoak eta beno bitxi da eh, bertsioa nork egiten duen. Zeren taldea e, hemen aipatu dugu batzutan e, MKE edo Imke taldea dugu Estoniako taldea. Abestia berez espitai militantzia deitzen da, baino e, haiek Estoniarrera itzultzen dute eta kusi Militxalt izeneko ba, titulua geldi deitzen da. E, dugu beste batzutan, e, imke edo jota emekae taldeari buruz, e, Estoniako ba, talde haitzindari bat dugu punkean, ba, estilo oso bereziko taldea, eta e, nik beti esaten du duela urte pare bat, baino azkenean beti da duela bost, duela sei, baino Noiz bait, noiz bait e, eh, egin nion olako saio berezi bat, e, inke <clears throat> taldearin, on e, eh, gehiago sartzen ginen, e, ba, haien historian, eta bar, guzti hau badako antxeta irratiko webgunean, e, ba, e, <clears throat> bada bidazoa atxak saioaren e, lekutsoa, edo bestela baitare antxeta media izeneko webgune hortan, ba, bada emeroteka bat, e, non e, bidazoa atxak e, soilik jarrita, ba, saio guztiak azalduko dira, ba, haien eh, azalpenekin eta beraz norbaitek e, interesa badu JMK e, talde honi buruz gehiago jakiteko, ba, joan daiteke emeroteka hortara eta saio hori bilatu. Beno, mm, bilduma interesgarria, talde bikaina, eta beno, bitxi da, Mm, taldea e, bere diskografiako diskak jarri ordez e, ba, alako taldeari egineko omenaldia jartzea ba, horregatik egin dut bitxi delako. El, Polonian ere egin zioten e, ba, izeneko ba, talde mitikoari, bertako talde mitikoari olako beste bilduma bat, beste diska bat, non ber, Poloniako hainbat taldek haien e, bertsi grabazioak eh, egiten zituzten. Registratzia taldea, ba, gehiago Polonian ezagunagoa, kanpoan baino, laro gehi garren amarkadako asier eta erdikaldean eh, egon ziren, eta ofizialki bakarrik eh, bi abesti grabatu zituzten, jak, jak pank tu, pank, edo alako zerbait, bai, barkatu, ez dute izena zehazki gogoratzen, izeneko bilduman, e, e, atera kaleratu zuten e, bi abesti hoiek baino gero badire hainbat eh, maketa ilun eta barba, ba nahiko mitikoa izan zela hori registratzia talea baino oraingoan gu deserter taldearekin gaude Bariotun taldeak e, eh, Register Bariatov abestiari ba, bertsioa egiten zioten. E, beno, talde anitzek e, parte hartzen dute bilduma hontan e, guztira be, berroita mar talde ez da... Oh, Berroita martaldek parte hartzen dute, e, bilduma oso hau egiteko, gehienak e, e dira, baino ikusi dugun bezala, bazen estoniako bat, badira talde txekiar e, batzuk e, ere, Eta, beno, mm, gero, hemen barruan eh, ikusita, e, eh, olako irekitzen den eh, diska bat da, iru gorputz, gorputzez osaturiko ba, irekitzen den e, CDA edo, eta barruan badu horri bat, e, bueno, liburuzka bat, non ba, talde bakoitzak, ba, deser, deserter taldeak e, zer zorrarazten dien edo zer eragin duen eh, haiengan eh, ba, idazten eh, duten leku hortan tira eta guk diska honekin aurrera. Oraingoan eh, abesti bertsio on hau oso on hau el banda taldeak egiten du jese nie zapomnialem izeneko ba abestiaren e, bertsioa eh, el banda taldea ba, bertan ba, eskarmentu ahondiko musikalariak daude, eh, esaterako ba, post-regiment izeneko ba, taldean ibilitako ba, hainbat eh, jende da bil. Beno, ba, bilduma hau esango nuke ba, Polonia jendearen zategina dagoela, baino nik eh, asko maite ditu ez e, ba, Polonia hartaldeak eta hien historiotxoak, beraz niretzako egina dago, ere e, bilduma bikain hau eta aurrera. Rzecz jasna, nie wszystkie nasze działania można ocenić pozytywnie. Są sprawy, które nie poszły tak, jak planowaliśmy. Do nich należą reforma służby zdrowia, rozwarstwienie społeczne, obszary biedy, ciągle trudna sytuacja na rynku pracy, prawdziwe i urojone afery. Zło jest złem wtedy, kiedy się wyda. To jest rząd w oczywisty sposób skompromitowany. Ułomna jest polska demokracja. Jesteśmy na rozdrożu. Co oni nam dają? Kotlet mielony ze zgniłki drału. Co oni nam dają? Tradycje niewoli raka świadomości. Co oni nam dają? Okruchy ze stołu strującym jedzeniem. Co oni nam dają? Ponure proroctwa, ciągły niepokój. Więc chociaż ty chociaż ty Chociaż ty Chociaż ty Chociaż ty Chociaż ty Chociaż ty Chociaż ty Mnie kochaj Państwo dla bohaterów Więc chociaż ty Więc chociaż ty Więc chociaż ty Więc chociaż ty ba, abesti hau, ba, lehen aipatu dudan, eh, ezagutu nituen bi e, abesti, bi iru abesti horietako bat da, e, ba, e, igo volumena saioan, entzundako abesti horietako bat, baina hau nahiko aldatua dago. Abesti uh, originalak e, ba, mugitzen da ba, ez dakit alako funky gutxu batzuekin soinu garbiarekin eta divertigarriagoa den doinu batzuekin eta oraingoan ortodox eh, taldeak e, ba pizkat metal aldera eramandu abestia. Txo, oni nam daia izeneko ba, abesti, abesti bila abesti bikaina. Eh, baino ba, ez dit gehiagi esan ola metal aldera e, pasata abesti hau izango da ba, buruan oso sartuta dudalako abesti originala edo tira giną ludzie Po co wszyscy wierzą parszywej obłudzie Parszywe przysięgi, wtórne obietnice Nie ufajcie żadnej polityce Nienawiść i wojna! Nienawiść i wojna! Nienawiść i wojna! Tego uczą nas! W każdą niedzielę cztery pancerni W kolejnym odcinku powracają biedni Co dzień po dzienniku klęski i zwycięstwa na naloty i obrazy męstwa Nienawiść i wojna! Nienawiść i wojna Nienawiść i Tego światem Są bez tam się ich własnym rezerwatem Wszyscy politycy mają los spokojny Biorą was za to, że wywołują wojny Nienawiść i wojna! Nienawiść i wojna! Nienawiść i wojna! Tego uczą nas! ba, hauek eh, analogs taldea genuen, nienabiz, iboina, edo gorrotoa eta guda, e, itzeneko ba, abestiaren berzioa eginez, analogs taldea hoi taldea dugu, eta beno, ba, 2000 garren amarkadan e, haien lekutxoa lekutsoa izan zuten, ba, hoi musikaren berpizkundearekin, eta bar, eta hainbat e, hauek e, asko mugitzen ziren diska pila kaleratu zituzten, e, garai hoietan eta eh, Europako hainbat eh, lekuetara iritsi ziren ea urrengoa bestia Pravda taldea entzun dugu oini izeneko abestiarekin hauek ere ba, oi inguruan eh, mugitzen zen eh, taldea genuen Pravda izeneko taldea eta beti bezala ba hasieran e, pilo bat hitz egiten dut taldei buruzko historia pila e, kontatzen ditut baino saioa amaitzeko dagoenean denbora bukatzen e, azten denean, eh, ba, presa sartzen zait, zeren eh, prestatuak nituen eh, abesti pilo bat azkenean ez ditut sartzen. beno, orain talde bakarrari eginiko bersioak dira, beraz ez du egi asola, baino beste batzutan talde pilo bat sartu gabe uzten ditut. Beraz, uste dut sartzen ez dituan abesti horiek gorde egingo ditu eta egunen batean alako ba, hemendik eta handika arduriko abestien e, saio bat eh, egingo dut eta hola dena aprobetsatzen e, eh, dugu hemen hemen ez da ezer zakarrera botatzen arginanok esaten zuen bezala eta saioa amaitzeko ba, azkeneko abesti bat entzungo dugu ba, eh, adibidez e, eh, bulbulators taldeak e, eginiko ba, ot noba abestiarekin horrekin agurtzen gara, urrengo asterarte! arte. się prawo, zmieni się wszystko na pewno